Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum ya Nabi Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Anta sahibu raudhuh Anta babullah Anta sahibul quran Anta sayyidul anam Anta sahibu sunnah Anta sahibul wasilah Anta sahibu syafa'ah Liridho ilah Bishafa'ati rasulillah Biniatin solehah Biwasilati nabiyika wa rasulika Habibil Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين خصوصا نبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Khadir, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Sulaiman, Jami'il Anbiya wal Mursalin, khususan Malaikatil Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Kiromang Katibin wassalam Sunlah khadrati ruhi kanjeng Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an Sunlah khadrati ruhi ashabin nabi kullihim khususan khulafai rasidin Khususan Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum Sunlah Qadrati Ruhi Awliya Il Kutub Sabdul Rahman Sabdul Karim Sabdul Rasid Sabdul Jalil Rahimallahu Anhum Sunlah Qadrati Ruhi Awliya Il Karamin Fi Makbaratul Baqi' Wal Ma'la Sunlah Qadrati Ruhi Syuhada Ukut Khususan Sahabat Hamzah Sunlah Qadrati Ruhi Arba Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Hanbali Imam Malik Rahimallahu Anhum Sunlah Qadrati Ruhi Masyaifi Qadiriyah Wa Naqsabandiyah wa jami'i turukil mu'tabarah jamil aulia itis antil jawiyah alati balagutin bi Indonesia awal sunan ngambal Raden Rahmatullah Sunan Malik Ibrahim Sunan Maulana Ibrahim Asmoro Kanti Sunan Maghribi Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Maulana Maktum Ibrahim Sunan Bonang Sunan Muria Sunan Kudus Sunan syukur Raden Said Kanjeng Sultan Patah Sunan Gunung Jati Jamil Aulia silatin ahdudul Ulama Samsudin Bakhulil Bangkal Hasim Asad Gawakit Asad Gawakit Marwakit Usulihim purihim Ali Kubur poro pahlawan pejuang 45 Ali kubur aulia wali wali Ngerobokan Purwodadi Bebak Yoso sesepuh Candi Sari Ali kubur keluarga besar anak rantau Candi Sari Korea Selatan Ali kubur inadil jamaah ambaikum wa ummatina wa ummatikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wali muallimina wali muallimikum wa masyayikhina wa masyayikhikum khususan murabbi wa kiwasaihi simahya ma'sumahudi bin Ahmad Yazal Karawi Batul rebaim Batul Zani wa Salihul wa ambi wa umi alikubur muslimin muslimat la tu'adzib ila yaumil kiamat ghafarallahu dzunubahum wa satarallahu yubahum wa yuri jatim fil jannah solehah Fadilah sedekah doa yatama Hasil Makosri Suhaibul Hajah Arca Anak Ranto sari Korea Selatan Hasil Makosidana Hadihil Jamaah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 May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa walah amma ba'd Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin Inna allaha lazu fadlin alan nasi walakinna aksarahum la yashkurun qala aidun la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Al-Qurama, Al-Aiza, Al-Ajila, Umana Urasul, Warasatul anbiya. Masyayih wal ulama asatid Al-Qurama, Rinten dalu beber ilmu, Cendekiawan, sepuh pini sepuh haji sepuh kasepuan sedoyo para pengasuh ingkang lenggah wonten lapangan derek rawuh pejuang-pejuang Islam sangking kanca suriatan fidyah sangking para gung para luhur para kiai panjenengan dika sampun lebda ing sabdo tama kebak ing ular waskita Hananging tasih kersa lenggah nenggo wonten majelis menika namung paring berkah panjulu donga dhateng sedaya ingkang derek sipun dalu menika kalangkung putra-putra rantu Candisari sedaya muga-muga kaparingana bejo mulya panjang umur panjang yuswa amin Allahumma amin Allahumma Sedaya para kiai utami Romo Kiai Haji Abdul Jabbar, Romo Kiai Muhlisin, Romo Kiai Marzuki, Romo Kiai Sutoyo, kathah Kiai Candisari ingkang sami lenggah nderek dugi nanging boten kaabsen kaceluk Asmo panjenengan tulisan wonten mriki boten kirang anggen pun hormat bekti datang panjenengan tiga sami para kiai Kula pundi kula hormati kula bekteni saestu para sepuh tokoh masyarakat pejabat aparat sangking petinggi Candi Sari, Bapak Kades Hartoyo SPD sesepuh Bapak Suswanto SPD MPD Sedoyo Muspika Pak Camat Kapolsek dan Ramil ingkang kaparingan derajat pangkat sarono ngejak umat nuju jalan selamat bukti intin pangestu bebir ilmu niki dalu muga-muga pangkat panjenengan tika benjang dados sarana pangapura dadekno pangkating swarga Allahumma Pak Kades Hartoyo Sangking keluarga besar Arya Kors anak Ranto Candi Sari Korea Selatan Bapak Ketua Panitia Bapak Su Pandi Pardi leres nggih Supardi Ngelumpuk manunggal cipta rasa sakadang kanca sampan No Kanggi santunan Putro syukuran dalu menika hormat ulang tahun di negara merdeka Nopo ingkang jenengan no bondo priya pikiran tenaga pirang-pirang mongso, kangge nyewa tratakson sing dionekno syuting sing no snack sing mbok domno entek pira. Muga-muga sedekah ora lempoh malah saya bakoh. Semakin banyak yang terbuang, semakin banyak yang akan datang. Kanthi santunan yatin piyatin jenengan paringi pirang-pirang amplepan Gusti Allah ngesoki keberkahan rizkine dadi tambah gampang uripedo tenang kredit iso nyaur amin Allahumma jamaah ingkang derek lenggah monggo dipuniati bismillah anginipun jangkah metu ngomah pengin patus barokah lumantar mireng mau ido kasana golek tombone mana supaya Gusti Allah nuwun perintah malaikat gawa rahmah dadekno hidayah tentrem leng ibadah sakinah le omah-omah anake do genah soleh soleha alhamdulillah sing bojo royal dadi waras sing lanang metu puning ning Korea kono sing wedok ora kuat kok mlebokno tangga Muga-muga waras. Kene Pak Yono ya ana. Boten, boten mriki, mriko, mriko. Mriki muga-muga waras. Insyaallah kanthi ikhlas dadi rombongan arca kors nek ikhlas pitungkas awake waras ora kurangan beras. Wabih rizkine dikeki turah-turah, sing petani panene malimpah-limpah, sing pedagang, pegawai, karyawan, TKW, TKI rizkine gajahe tambah. Ya Allah, sing diutang lunas atine bunga, isole lek ndang entuk jatah, eh pinanggil sakit ziarah Mekah Madinah sawansi pecah buta iman husnul khotimah kumpul murafaqah fil jannah Allahumma saderengipun matur tansah kalantur somo syukur kula panjenengan kaparingan panjang alhamdulillah tiga ibu sing subur nandur pari ya iso nempur kacang ijo kena ibu bubur kapuk bebantal kasur mbakku nek apik ya gawe rokok nek elek ya digawe susur Kurang apa kemari pahlo jinawi gembili sak kendi-kendi. ranyong sak gentong-gentong, jagung ledung-ledung, tewel sak gudel-gudel. Pun kurang nopo, ya Allah. Pirang-pirang nikmat sing wis diwenehno. kan ngitung ora bakal iso awet melek moto ngantek nglidak nutup moto tangi buka moto piro nikmat sing diwenehno ora bakal iso saking katahe werna-werna omah dikeki apike kaya ngono ngantek tingkat 3 alhamdulillah innallaha lazu fadlin 'alan nasi walakinna aksarahum la yashkurun Innallaha sak temene Gusti Allah. Ladu fadlin yektini ono fadl. Karnikmatan karohmatan alam nasing disokno kanggo menungso kula panjenengan. Piro sing mbok tampa? Omahmu muli mobilmu songo, bojomu iso meteng jerone isine putra polah obah kanthi lan nyawa kanthi tekan manca negara Korea kerja ning luar negara mulih entuk kaya pangkat bondo donya iku sing aweh sapa walakinna aksarahum ling tetapi niki dina kathah menungso layas kurun sami dolir lali syukur mring Gusti kawoso Kawasa kewajiban ora nindakno alasanio ana zakat ora ngetokno syukuran sedekah ora uduhe mane-mane mboten mekira santunane ento-ento Ya Allah, ora krungu, ora ngrungokno. Masya Allah. Esok pengajian esok cari sibuk, pengajian bengi cari ngantuk. Masjid yodo ya gede sing nganten banter suarane kiwa tengene kok ya bosok kupinge. Tong tong tong jari kurang seru ana kentong malah mapan. Sing muni ya kowe dhewe. mangan sak gayem sak kebak weteng bendina leng gayem sak kebake mung setahun sepisan Ramadan kon poso ana ana alesane jare ana mah wetenge ora kuat kepet rokoke gayane iki nek bengi ya melu rame-rame melu mangan sahur karo anake lah kok esuk-esuk ning pasar Purwodadi mlebu warung gendandul ketok sikile mulai tekan omah gayane yo ide itu ide itu wae hae hae Ramadan songol dina wingi 30 dino ngono ki muka songol 29 setengah Rajingan anjenan Astagfirullahal kurang nopo kurang nopo kenikmatan sing diwenehno ken ngitung mboten sakit minimal sing gede-gede monggo diitung siji nikmat ijat nikmat wujud kula jenengan mboten pesen diwujudno ning Arcapada, urip ning Arcapada ning donya. diwujud, kayak kok bentuk iseng kosu komplit sampurno jika nafsu ning kejenengan akal sana gue mikir nggo no, jenenge manungsa. Wah, ya Allah. Umpama lahir cepet didadekno wedhus ngene la ilaha ilah kuwi ngibadah kok krayan sembelih pangan karo kanca-kanca. Nggih betul, Sujune kok didadekke menungsa. Ojo banter-banter kaya sate. Selalu ala Muhammad. Sampan pikir kaya ngeten iki masyaallah. Allah, kok kono ana sing selonjor ana sing selo ana sing linggih korupsi ning etete sing jengking semengko blandang komplit model-model bentuke menungso. Paling apik iso sembarang mlayu iso ngletak iso mengkurep iso mleding iso komplit kan. Apike ini ngene masyaallah. Undur werna-werna. lu nyun sewu, nyun sewu niku. Selalu ala Muhammad. Ana wong iki sapa sing gawe kok ning isoran cah iki? Ngene iki jajal. Kowe goleki sing gawe kowe ndile, goleki le. Anake sapa kuwi cah kaya ngene iki lah. Awit mau ngrogoi kok ngisoran wae kok glodak-glodak wae kok. Aku mikir polahe Pak Neleng gawe bocah kok kaya ngene cah iki. Lah dalah nyebutke karo awi-awi kok dadine bocah kok awi-awi wae iki. saya nyuwun sewu niki masyaallah. Dikai model-model onderdil kaya ngene rego larang kabeh kok. Moto siji ngeten iki mau dituku patang miliar ngono kuwi dinyang aja ora diwenehno. Lho nggih mboten? Siji patang miliar, loro wolong miliar. Tukokno truk entuk pira? truk lho nggon sasi ganti oli mripatmu iku lho yah mono yah ngrasak nganggo oli ketip ketip ketip ketip gaya ra karuan pesekmu lho rong pesek lho yo tuku telung miliar ngono ora entuk kok yo pesek iki untuk irung irungmu kok tak tuku telung miliar ora entuk jangan nyak yai kresek-kresek godong jati pesek-pesek menarik hati <laughs> umurnya dawa nih ambang ambekan irit nih ngambung so mepet musak baik kok iya Lho kaya ngene iki lek gawe irung kok kekeki bolongan ngisor nggo nyerot ambekan tek apik bolongan ning ngisor. Jajal bolongan irung kek dhuwur. Grimis sekebak irungmu. Kuping ora pesen kak iki kiwa tengen siji tok sengkleh kacamata nyeneke piye. Jujune kok ya kiwa tengen, lek gawe kuping kok bahane empuk. Ngomong kuping iki bahane atos, eh entekno bantal nek turu kowe pola kasur bodol bantal suwek jujune kok ya iso mentol-mentol kuping jari kaku tur jepiping mentol yo ora mung channelan kacamata ora nggo pantes-pantes ning no. ngrungokno nek ana pengajian ki melu teko apa sing dingin dikakno dijolo dirungokno mlebu kuping tangan tutup ana kuping apa meneh kok kiyaine Joko Goro go niku golek ana ra kuwi rasa ayo padha golek rasa rasa salah ben dadi genah rasa lali ben dadi eling rasa maksiat ben dadi tobat rasa kemintar ben dadi bener goleki rasa tentrem rasa adem rasa ayem sing rawuhno tentrem sing teko adem candi sari purwa dadi adem ayem tentrem Allahumma sempurna kaya ngene masyaallah dikai lambi kiwa tengisor dhuwur ditutupi dikai kerangking jenengi untu ning jero ana hilat ya mono ya mene ayo ora medhok kok yo iya. lho nggih napa lho Masya Allah, tukul rambut ngono ku yo nggon tukul kabeh. Sawak tukul rambut kabeh malah kaya ketek to yo. Iya. Kingkong iya tukul yang gon-gonan kini tukul kini ya ora, kene tukul kini ya ora, tukul kini ya ora, tukul kini ya ora, tukul kini ya ora, kini tukul kini ya ora. gon-gonan kok. ono sing ora tau kena udan, kena panas lho lah kok ketelir ora Aku dhewe gumun kok Kang, bodoh ingin tak cukur kene ngendi ta ya ya. Iki rambut ora ana sing ora ana gunane. Pikir mawon, rambut ning sirah nggo apa? Nggo nutupi utekmu ki lho. Ben ora cewer lak dledek kena panas sing srengenge. Lah iki dina sing uteke don jeplok kepanasan donya kok. Rambute ngantek brondol, perbakin persatuan baru kinclong, entek rambutnya profesor. Mung mikirin donya ngantek do brondol pikir tanpa dikir pirang-pirang dadine wong ken. Wong itu pinter tapi do ora bener. akhirnya do keblinger anak edian ngombe komer sing pakane edan nomer apa ora suwe bumi keder entar nek wis keder yorek nek wis gorek menungsane umek dhuwur do mangan warek ngisor klebek kelepak wong tuwa saiki wis do ampek ambekane do sesek mikirke anake do koplo nek ngombe nganti do kletek-kletek anake wedok ya padha edon dableg pocicilane ora mandek-mandek senengane ku nek dimek-mek Melebar di mekemek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi saulek ulek-ulek. Mbuh, sapa sing ngutek-utek? Gora durung pemanasan sik kok. Mosok yamene gara-gara. Pemanasan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Nek yang mikir kaya ini iki mboten saged kathah kenikmatan kaya ngene pirang-pirang. Iki batuk ora kaya tukulan, kene sithik pojok kene dikek tukulan. Iki apa iki jenenge alis yo. Kuwi gawe apa nggo nambaki matamu ki nek udan ben ora kebanjiran. Alis nggo mbak matamu ki lho yo. Alis mbok kerok, bukan sepedal. Tak lincip kaya curit Madura kae. Bareng kena udan gerimis luntur, persis kok grandong lho. Wong tau syukur kok. La ilaha illallah. ini nikmat wujud dadi menungso sing sampurna, cucune kok dikei akal. mau lahir ceprot rasa dikei akal. <laughs> Dua ya, oh hola oh, holo. Nggih mboten? Eh? Diapusi wong sampeyan kebuhi plonga-plongo tarik ngono ta. Cucune kok dikei akal, diapusi protes pecahe kok. Ya. ya Allah Gusti, Masya Allah. Dikei nikmat iman meneh niki. Kenikmatan sing regone larang ora ana toko swalayan adol iman Islam gone lan sing tenanan iki jaman saya edan. Kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan. Dombang kaki iman kula jenengan dening setan saiki ora jek ora perawan, tuwek ora ketinggalan sandal teklek ning kriki lan tuwek-tuwek yo cek. Ah, ora kok wiridan, ora kok maca Quran. He, Purwodadi, kota grobokan. Wah, pinggir dalan lampune ketop-ketop tulisane karo kenan, jerone dondang dutan, ngombene oplosan, ndoyong gondelan perawan mlebu kamar 300.000-an. Rada elek ireng pegotan jam 3 wis 100.000 kok, Bang. Lho kok pengalamanmu tok ya ini jarene. Astagfirullahaladzim, kota ini kan penting bukti lan nyatane. Moga-moga waras. Alhamdulillah. Gundeli iman. Ojo pisan-pisan. Iman kulon jenengan. Mati orang gawa iman. Moga-moga ya Allah. Sedaya kuat iman Allahumma. Allahumma. Jujurnya kok imani iman yang Islam. Ono wong pirang-pirang iman kapar cahayaan. ora ning gone Islam, ning gone agama liya sugih bondo, kena nggo nambahi segara. Lah kok iman ora nono, il Islam ora gegondelan nyawa. Masa Allah mati orang nggo asyhadu alla ilaha illallah. Orang nglakoni Islam i isa e subuh e luhur a asar e maghrib Masya Allah, monggo kula aturi pinarak wonten neraka naudzubillah. Amin. muluk kenikmatan pirang-pirang sing diwenehno awake dhewe ya do nampa krasa ayo syukur ning Gusti Maha Kawasa agama gondel ana Qurane diwaca santunan tokno sedekah iki lho sing diarani syukur ning Gusti Maha Kawasa amin Allahumma Lah nek wis mbok tampa pirang-pirang nikmat kowe krasa kok lirwa alaman taroka faraidallah. iling-iling sopo-sopo sing wani ninggal keperduan kewajiban perintah pangeran lali syukur nang pangeran koro jamin rahmati hi berarti wong iki wis wani metu saka rahmating pangeran nikmat bok tombo Kowe bok lali syukur mring mau kawasa kewajiban indak no Oh oh ditenono nikmat tak jikuk tak no wong liya. Kowe tak tekani musibah bencana anakmu lara, musibah warno werna bencana iku nggo ngelekno. Nek awake dhewe iki menungsa menus-menus sing kakehan Aja aja sembrana uripmu anandanya iling ato beda nyuwun pangapura umurmu wis sira amal saleh lakonana ngerti ya iku mong sawetara iku mong sawetara pemanasan iki kok Pun ngantuk napa dereng? Pemanasan sih. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Alhamdulillah. Kula sing mimik jenengan ngelak idune dhewe-dhewe. Selange tiba ning isor, oh ana ning kene. Ning isor kono mawon. Heeh, eh, telu sambung kok kene sedot katut. Alhamdulillah. Masya Allah mula niki tasakuran judule kenikmatan pirang-pirang nek syukur tambah makmur nek kufur bakali a Al-Qur'an mon matur lu temenan bumi ora kaya biyen biyen la ilaha illallah semangka dipangan katut kuwaci eh sesuk bocane sing tukul semangka meneh ya saking subure saiki la ilaha illallah Salah itu menungso kakean dosa mula pagebluk mayangkara penyakit saiki werna-werna angel tombo delok mawon iki dino, sing sugih stroke sing kere stres kira-kira milih ndi sampean <laughs> Muga-muga waras Allahumma bumi sakniki penyakit tok wereng pirang-pirang kok jagung ditanduri tikus nyerang kok Wong itu edan panen ora zakat kok. Kene ya ana. Ya Allah Gusti, masyaallah. Wong bahasa Indonesia dibasake Jawa. Milik negara. Dadi ganti Jawa milik kuwi seneng, negara kuwi negara. Kuwi nek seneng negara, negara, negara, negara, negara. Rondo entek to jatine. Dadi tegor kabeh kok. Pirang ribu hektar Zaman sewau. Ya Allah ditegur kabeh. Akhirnya berandara. Serengenge nyinar matahari tanpa ana wit-witan awal-awal babar pisan langsung nembus bumi. Bumi mendino kepanasan serenge matahari. Bumi suwi suwe panas, panas bumi, panas. Nek bumi ini panas. Sing ning jero bumi metu kabeh kan. penyakit-penyakit yang jeruk bumi metu kabeh mul timbule DB malaria cikomo nya apa ya ya Allah Gusti hepatitis C hepatitis P puter saniki penyakit warna-warna tenan kok ya Allah Gusti angin laut tanpa ana sing iso nandengi wiwitan wis ilang teko laut langsung nembus ning omah-omah kocar kacir angin pentil muter niku puting beliau gila aku ting lah penter gila beliau lah muter muter ya Allah mosong nata pemaham berat lu enggih napa betul Ya Allah, gunungnya wis berondol gundul. Akhirnya -akhir sing doa ambrol jungkur. Biar nih la ilah ilallah. Tanduran wingan aneh lho, lho ngasih tentu ini wana sobo. Mbak, belajar negara, telikin saudara-saudara. Nek ra kru tak ngomongno. Ya Allah, wala wortel tomat bonce sawi pirang-pirang bukul, pirang-pirang suflé dari sayur-sayuran dari gunung. Wonosobo Banjar Negara, wentang pirang-pirang nggih, kula digawani kentang sak-sak ngaji mriku wingi. Alhamdulillah yai nanjur kentang, saged damel tumbas katok, mangke semongso-mongso katoke suwek kentange metu, kena digawe tuku. Sik tak rungokno sik ta yo. Kuwi karo delok tangane Kiai nandur kentang, gawe tuku katok. Delok tangan tangane, nandur kain. tangan Tangane Kiai nandur kentang. Temen iki, Bu. Ning kene Nandur kentang, temen iki lho. Nandur kene yuk Nandur kentang, gawe tuku katok. Semongso-mongso katoke suwek, kentange metu. Nang sene kene iki lho. nandur kentang rak yo metu kentang to yo. Kentang sing ning kene Tapi keramu kentang sing jero katok. Iki ya Allah Gusti subur-subur. Ya Allah saiki kodok gundul. Malah kono sing jungkur merga wong edo kufur naudzubillah min. Gununge jugruk segorone asat. Gununge do dikeruk-keruk padase dikeruk. Segorone dibatur kaya bangunan. Waya udan. Angin laut pasang munggah orang man panggonan dolan Semarang kelem kebanjiran. lu nggih mboten? Wah, tambah ilang sing stres ora mung wonge. Bagus stres akeh kok. Nggih napa mboten? Ya Allah Gusti, saiki masyaallah model-model penyakit sakniki niku. Wis tangane musibah wis komplit. Lah isone mboten kena musibah pripun ya nek ana wit-witane tukul lebat kaya biyen. Lah kapan? Ha wong nandur kowe ora. Arep ora musibah piye angin pentil muter nebru terus iki. Puting beliung natap omah rongsor karwan. Astagfirullahalazim. Iki merga napa awake dhewe dolirwa alam ora dipikirno. Lali Gusti Murkawasa kuwajiban ora nindakno alesane ana-ana mulo saiki penyakit werna-werna. Biyen apa ana hepatitis ana asam ora ana. masuk angin waktu ngelu eh mentek oh, kerup kelek kerok gas waras lu kenapa napa ten saiki lengo gas tidak eh, larang LPG ning ben payu ora ana lengo gas kok yo wong biyen iki anak pirang-pirang bayi yo gampang ora kaya saiki biyen anak 12, 8 9 percet blandang masa ora olah hombah dhewe iso nggih napa mboten Mbak wong saiki eh, Onetin. Suwek dure. Nduk nggih napa mboten? Penyakit saiki yo ora kaya mbiyen, plu mbiyen karo anwara, lan plu saiki ana plu burung. Ngertos burung yo. Apa? Manuk yo. Kula niku maca tenporan gara-gara keracunan iwak manuk yo. Lah kok iso mlenting ora iso kempes sak durung sanang wulan kok yo. manuk manuk di iman mergo mlenuk mbok kuwi ditutupi anakmu kuwi ti siti dititipno kiai ben dadi santri ngono lho ni sukini wong perawan saiki do edian kok nganggo rok dhuure ora karuan lha wong ukuran size iku size size iku ukuran bocah lemune kaya ngono nganggo M la ilaha illallah kaya lepet ditaleni kae mleketete ora karuan sing wanang montor saiki model iki ya pesen jentik buri niku kok. Sumbuang jengking buri ketok SMS. Silit mletek sithik. Lah wong kiai wing ewel meneh kowe to pri jupri. Lho nyuwun sewu yo ana iwak tek ora tutupan. Kucing merah kok ora mangan. Kuwi kucinge goblok ya apa Mas? Lho rungokno yo kucinge muni nggih kowe krungu ta yo. ditutupi kon ngaji anake amin allahumma allahumma Iki Cina. Lah banter. ya, ya Allah Gusti, kok cari kucingnya. Enggak, bener kok. Bener niku. Masalahe pono, iwak tek ora tutupan. Lho niki monggo kula panjenengan tutupi ngangge napa? Al-Qur'an. Lah wong saiki Al-Qur'an wis ilang kok. Dipangan buta, buta saiki kuwi dian kok. Lho nyun sewu niku, pekok 29 gendenga wong Islam. Nek agamane niku kok diiyak-iyak dirusak-rusak. Weh lah dalah. Apa meneh kok diiso meneh negara? Diolo-olo Rawi-rawi rantas malang-malang putung sorok nyawa mati dilakoni demi negari, demi agami. Nggih mboten? Nggih mboten? Aneng buta mboten purun gesek langsung. Mah buta saiki pinter kok. Njajah mboten nganggo bedhil. Biyen zaman Walandu. Walandi biyen. Oh, saiki niku buta pinter. Buta niku hafal Quran, edan to niku. Buta ngapalke Quran. Melajari Quran, tafsir Quran, ratusan tafsir, tafsir Maroki, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Munir, tafsir Jalaluddin Suyuti, pirang-pirang tafsir. Apal kabeh? Oh, pelajari dingerteni disinauni dipolki ora kepengin ngangkat Islam lebih Islam ning pengen ngrusak Islam ki ambek mempelajari agamane wong kitab e wong Islam bareng wis ngerti Quran iku dipun terjemah dipun terjemahno lain terjemahno ora kelawan nganggo makna asli sing gawe para wali para kiai mujtahid mursid para alim para musannaf Para kiai sing nganggit sing nafsir, mufasir mboten dienggokno. Dienggokno, dienggokno lah anake wong Islam tahun saiki zaman edan ora tahu ngaji Quran, ora tahu ngomondok babar pisan. Nek urusan donya sekolah pol-polan, oh, bahasa privat bahasa buta niku Inggris bayar piro ora iman-iman. sekolah favorit nyogok teko ngendi sing penting anakku ditampa ora iman madrasah bayare murah utang entuk entek murite kan kelas 5 kira cah 6 lu cah 6 ki malah pamit izin loro melu mbisan makane kira cah papat lu cah papat diulangi gurune lu pamit nguyah loro kira cah loro cah loro diomongi malah metu jiko penghapus kira siji entek suwe-suwe cah iki ora kenal Quran ya Allah lah bareng ora ngaji tenanan ora tau kenal tafsir babar pisan ora tau mondok ora tau ning nyantri babakan tafsir Quran eh eh eh metu njaba kerja pabrik ketemu karo kanca melu nganti tekan luar negara ketemu karo kanca duwe buku terjemah sing gawe butuh diwarnehno diwaca-waca-waca diterangno karo kanca dububi melu-melu katutan karo kanca ih bathuke dipaloni ben rada ireng dadi cetok jenggote didawakno mulih ning desa dadi ostade Duk nggih napa Ustaz saanane kiai-kiai dianggep bid'ah ana wong mauludan bid'ah maca selawat sayyidina wa maulana Muhammad eh ah, manakiban bid'ah. Dikir tahlil ning kubur musyrik. La ilaha illallah. Gerombolan dewi, gerombolan kono, gerombolan kene jihad mati syahid, Wong kok kena bom kok sahid. Sangit. Wong sing ati ke jalan Allah, lah kok menuju ke jalan Tamrin. Ha kobong tebu cahit. sasane iki lho gobloke diapusi grombol kono ngel grombol kene ana masjid tunggal Islam tunggal bolo uku ajari islamiah uku ajari watoria uku ajari basaria masjid dinggoni salat oh dikumbah najis kok kok apa la ilaha illallah mulo ana grombol kene ana grombol kono grombol kono wong Islam karo wong Islam tukaran butone berhasil cepuk tangan senenge ra karuan wah didurang buta gawe HP Android eh Android ombone ra karuan iya awo aplikasi ne werna-werna ya Allah zaman cilikan kula durung ana listrik listir oncor ofli yo cara mriki napa lah ya ofli meja cilik ngeten iki dikai ofli irung antek ireng ra karuan dadepe kalian Mbah Yai ngono ki siji-siji turutan ya Allah mbah mulih sini teh adepe bapak bakas robi tanjo mabeh kene lho bapak bakas robi tanjo matu rondo maru babi turu ngono kae saiki masjid gede lampune padange sak pore ora ana wong deres Quran HP cah cilik ki pete eh, Pokemon go yo nggih lha wonten Selalu update status yang kupandang wajahmu tiap waktu. Aku tidak bisa tidur sebelum memandang dapurmu yang. Wes wes wes. Statusnya OTW ke WC. Ngisengi ditulis kok. La ilaha illallah, tipine plek sing gede. gedhe. Wayah maghrib orang kok ngeti kitab suci sing dipendelengi tip Kopi India Turki Nggih mboten La ilaha illallah pintere buta ling rekodaya wah berhasil nggawe kemasan narkoba ekstasi lewat darat lewat laut lewat udara model-model piye carane sing kecekel sitok sing ora kecekel pirang-pirang dadi permen dicampuri bocah dong liyeng anak-anak muda aja ngantek gondelan agama aja ngantek seneng masjid sarungan <laughs> alergi lho kuwi aja ndelok sarunge bu jerone tegese ilmune ngono lho wong sarung ki malah praktis isis tur ya gelis kok udan cincing aman sumu atis go kemulan enak ta lha ora gelem mau cah saiki wah kuat tok dhuwur bolong wah ya Allah rambut semiran abang koyo BMD bule mung ndase Bomet ra ono isine gayane ya dirantai kumping emret tengkleng ndase. Emang mau lampu abang candile candi sari ya ngono ki ya Jan. Mbok anake sapa kae mau? Astagfirullahaladzim itu kan syuting. Astagfirullahaladzim. Wis muga-muga syutinge laris, one laris Allahumma. Ya Allah Gusti, subhanallah. Iki Gusti kaya ngene. Eh, BMD tukang syutinge. Bule mondase. Butone berhasil kok, Kang. Narkoba ekstasi model-model. Ya Allah, jajah negara mboten nggih bedil. Saniki nganggo kepinteran, sampean delok apa to? Apa ora legowo sampean? Pabrik-pabrik pinggir dalan iki sing duwe sapa? Buta luar negeri. Rakyat Indonesia ngemis ning negara dhewe, aku Korea sisan. Ya Allah sumber minyak sampean Purwodadi munggah bloro mlayu cepu tekan kono Bojonegoro selange sak njek gede. Sing ulah sapa buta luar negeri rakyat Indonesia dadi satpam nggih nggih nggih nggih kere. Saudi iki seliter sak rial entuk 6 liter, saiki sak liter iki 6000 padha apa kurang gedhene selange. Papua sak gede nih, Palembang Sungai Musi selang-selang gede-gede, Pekanbaru Rio sak endek selangi. Ya Allah, buta kabeh sing wasani, Bontang Kutai Kertanegara Samarinda, sing tambang perak entek. Dikirim metu, dicekel Abu sayap, dibegal tengah laut, iku batu bara dikirim gowo ning buta kana. Dintai gunung antek dontek lang. Eh, gunung suwe-suwe do dikeroki dontek anjlok. Eh bumi gonjang-ganjing. Ya Allah kocar kacir kaya ngeten iki Masya Allah astagfirullah An-Nabi An-Nabi sallallahu alaihi salawat salawatullah Ya Allah pemanasan kersane malaikat demorok. Nek ana selawat diwaca kaya minyak mising sing wangi digondo malaikat-malaikate medun. Golek sing maca selawat. Niki disoteng kabeh niki. Sing tok snack loro sapa? <laughs> Eh tukang syuting-syutingan kae tok loro kae kempet kae. Yo ketok ngene iki anganmu. Aku nguri ra aman kowe iso telu salah keri tekone kok iki. Aku ning ngarep kok iki nomor 1. Ngerangkep mi parmi. Anabi, anabi sallu alai salawat. salawatu wa alaik wa yanna wa yanna lul baraka kulangan kulangan salawatu salim ala ala Mustafa ala Toha ala, ala Yasin ala Yasin Habibillah Anda Samson Ya Rasul Tapi yang penuh dosa Tapi yang penuh dosa Yang tak pantas di surga Tapi tak kuasa di neraka hanya sama ya Rasul yang membukakan kunci surga tolong kami ya Rasul Samsul Anta Badrul Anta Nur Anta Nur Pokono Anta Iksi Ruwakon Anta Sohibu Samana iso lunga haji. Sing maca Quran kalau sing muni Allah ganjarane padha. Ha kowe ora muni kok yo. Lu tenan lambemu ora tak delok ora obah blas kok. Sing kono entek rame ora karo kono mlungo tok iki. Manuk gagak notol luceng kowe ndangak suwe-suwe kene yo kemeng kok yo. Barani sing ora muni muga-muga untune lara. Ha salah e. Ha kene mententeng kono menteleng kok. Alladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakaru Allah fastaghfaru li dzunubihim Ora mah itu bar kowe tak amok kok. Allah bu antar. Lho nggih desa niki nek kepengin malaikate teko mara iki titikane ana desa, ana omah kok didolani malaikat nggo barkah. Siji, nek ana omah desa ki mau ana waosan Quran. Nomor loro ana santunan, nomor telune ana sedekah aweh mangan. Niki pas ning lapangan diwacakno Quran, lebar aweh amplop santunan, sentek wis entek wong garek klothokan wis dipangan. Nggih napa Oh, sini telu tak kok ya. Ya telu ki wong semene akeh kok. Semune kurang rek <laughs> lho. Salu ala Sayyidina Muhammad. Alladzina idza fa'alu. Niki nyuwun sewu ngatik mboten apa nggih, Pak nggih? Ibu ngatik seneng, Bu. Nek mboten ngatik mboten seneng. <laughs> Wong wedok seneng nek ngatik, aku tak ngatik iki. Pun. di konco kanca fan-fan klub muka-muka ketemu ning swarga Allahumma ngantek ngono kae kok besok digodhog malaikat tak tempiling malaikate. Ya anak buahku kae. Salu ala Muhammad. Niki monggo ya Allah. Niki alladzina idza fa'alu hehe wong-wong akeh. Apa iki kewan cilik mlebu cangkem. <laughs> Wedok iki golek nggonan. Alladzina idza fa'alu wong-wong akeh sing padha nglakoni fahisatan kejemberan. Wujude kemaksiatan kemungkaran Ayo kowe lirwo klirwa gak ana menungso gak duwe salah gak duwe dosa wong jenengane menungso. Menus-menus sing kakean kulubani adam khotaun. saanane anak Adam mesti duwe luput dosa ning sing apik dosa ayo tobat aja dindindi aja sumaya-sumaya yo nek umur tekan tuwa nek ora dugi apa ora luwe-luwe nek wis tuwa ayo dandang gula dandang golek ana dandang lakonana dandang tobat dandang biat dandang masjid jegurana sature kuburan sing mbok jegure sira umurmu wis tuwa rambut putih wayai muleh, untu ompong wayai ngerong pipi saya kisut cedak bolongan siut mongkar intut wis tuwa kok ije seneng sinom pari jodo kaya bucah nom nom ije doroso seminggu ping papat menawa kira kira ije do iso lah sampeyan wis tuwa patang minggu sepisan wis ora iso ya uye buye lho apa betul Mbok lek-lek ndang toyo, audolamu angkusahum. Kowe dongane ngoyo karo awakmu dhewe to, Lek. Kowe ngombe wedang jahe ning kene urung digaweke. Pengin wedang jeruk ben kiyaine ora ngantuk ya urung ana. Wedang kopi mengko nek wis rada wengi ya urung dadi. Lha iki ora kok aku ora sumpah aku ora njaluk. Biasane ana. ana kopi, ana jeruk, ana jahe, ora seneng. Ora cocok, malah ngombe ne Chongyang whisky, brandy campur banyu aki, tapi miring mensen dikopi dadi siji. Apa ora mritili anakmu ki mbok dikandani to Pri, Kang Jupri. <laughs> Astagfirullahal. Mula cah nom-noman le ya Allah. Ratune kemaksiatan adalah omben-ombenan. Mula ana wong papat sing ora entuk gandaning swarga meneh kok weru apa meneh kok mlebu setengah saking siji mudamil khamri wong sing tukang dem-deman sing tukang mabuk-mabukan. Niki lho. Wong sing ani ngoyo karo awake dhewe sing bagus kono yo ini sing ayu kaya ngene kok ora dimesake besok diondel-ondel singgat digesek malaikat apa ora to yo yo mbok dimesakno. Innamal khamru wal maisir wal angsobu wa azlamu Ritsumin amali syaitan termasuk sing ratune kemaksiatan pertama innamal khamru ratuning setan adalah omben-ombenan ana setunggalipun carios Ono bocah nom ning kono dikunci nang jroning guwa dipun coba dening Wanadya Wanadya iki wong wedok setan sing membo Wanadya sing bakal angridu nggodho ora bakal metu teko guwa nek kowe ora gelem tak jak kelon tak jak zina. Piye? Kowe tak uculi, tak buka kunci, metu teko guwa iki ning syaraté siji kowe kudu gelem tak jak ha ha ho ho. Ini punyaku, mana punyamu, kita bertemu. Hayo ha ha ho ho. Wedang kaopi. dicampur susu bocah wayahe rabi urung <laughs> ana iki ngejake Gusti Masya Allah Abang biru ana ijone aja diganggu ana sing Terima kasih. lapangan golek kopi ning endi? Hmm, bakul kopi. Bakul. bakul kopine krungu apa ora iki, Cah? Mboten mboten iki Gojek. Sumpah aku ora njaluk. Biasane ono. Oh, La ilaha illallah. Digodha wanodya tanpa segele penang udok, monggo, Mas. kula sampun siap bagaimana model kaya apa kula deni lho mas anak aku pula mboten mbak kula isin nang gusya lo tenan semua tenan iki yakin temenan iki weh ma tak tutup lagi cici Astagfirullah. Nek kowe ora gelem, ya wis, kae ana jabang bayi nangis wae, patenono eh, eh la dalah kaya apa dosa katumpa tampa ingkang barakah sandang ora bocah rasa ora dosa tak percaya mboten nek ora gelem tak janjino memerjaya jang jabang pay mateni ndorok nyawa ora gelem kae ana ombenan sebotol kae warnane biru jenenge <laughs> maizone ora ana kopi kok Terus sampai maizen kali ya. Salah ala Sayyidina Muhammad. mikir cah nom iki nek iki ketoke sing rusak aku dhewe nek zina sing dosa wong loro aku dosa cah kae ya dosa mateni bocah bayi ora dosa kaya apa tumpa dosaku kok sing tak bakal tak sandang tak sangga hm. nek mongombenan ki sing rusak awakku dhewe engko inallahu ghafurur rahim aku njuk ngapura ra ya di ngapura ya wis tak ngombe ki wae mbak ngombe glok glok glok glok glok entek botole klebu ning cangkeme krepet-prepet meripati kliyeng kliyeng kliyeng kliyeng kliyeng kliyeng wae ana wong udo tanpa sekele benang ya dimongso sing muni langsung dimongso ditangan bareng pas mangan jabang bayi nangis pateni gorok sisan ombe-nombenan akhirnya ngelakoni perzinaan pembunuhan ratuni kemaksiatan mombe-nombenan duren-duren roti-roti bien-bien saiki ayo zakarullah saiki dikir ning gusti Allah fastaghfaru padha maca istighfar direwangi diobong angkara ana ing wulan Ramadan tigang dosa rina ngleh luwe poso riyando bengi melek jengkal maca Quran tadarusan diwaca dilebur dosa tobat nyata ora bali dosa sing lewat kadaluwarsa rasa getun nelongso gedhe pengapura Gusti Mokawasa amin Allahumma amin Allahumma ana apa kadhok apa ula? Eh, lah kodok gulai anak ini kono bawa kempit, mana kok yu? Awas, hati-hati. Woi, sahabat Gusti pun mapan meneng. Kempit, dikempit. Hmm. Eh, ini khawatir kelebonan kok. Masya Allah, sepiro dosa menungso, istighfar diwoco, kelambi kotor dikumbah, kotor meneh dikumbah meneh. Insya Allah, Gusti Allah, mengapuro Allahumma. Mula bocah-bocah candi sari Orantu-rantu bocah konco anak-anak Korea Selatan rantuan candi sari Kors, Ayo Di ojo kaya lilin Isong buruk madangi wong liya lah kok kobong awa edewi Iki ayo bener-bener duwe di kelompok ake bersihi zakate Nge pengajian rame Iki dijoli sing bakal tekos tambah soyo gede Allahumma waras oleh ngombe cah nom-noman Candisari podo mari sing biasa rong botol sesok sebotol wae sing biasa sebotol terus setengah sing biasa setengah terus waras alhamdulillah dulu aku suka padamu dulu aku memang suka iya iya iya dulu aku gila padamu dulu aku memang gila dapat menghancurkan hidupku Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku Grasantika? No way. Waras tam nom nome mengke mbah dandang gula pangkur jenglengan nyidang sari caping gunung mengke mbah sabar nggih mbah nggih. Kok tak ngurusi coro-coro sik mbah. Oh kiai gaul kok mbah. Mengke sing wengi-wengi mengke rodoan. Sing sepuh-sepuh sabar sik. Niki ya Allah, anak polah bapa keprada, anak orang gendah wong tua susah, tapi nek anak kok soleh-solehah, wong tua sing bakal bunga. Allahumma. Amin. Oh nek gawe anak kira ketang bismillah ki mbok ya diwaca. Orang ger plak pluk plak pluk. <laughs> Lho, nyun sewu niki pengen dadi anak soleh napa mboten? <laughs> Gara PR pertama kali iku diwaca bismillah sik ping selikur selawat ping patang puluh siji aku dikandani kiai ngono kesuwen iki sok lemes la ilaha illallah sok pajar la ilaha illallah mula dadine bocah kaya ngono la ilaha illallah mula to yo kowe wong wedok iki pabrik alat cetakan iki mbok yo digenahno gawe botol yang cetakane genah dadi nak jos Ah cetane mlotro dadine gentro. Lumpur adonane ora pati genah sisan bismillah ora kok diadine ya Allah kene tato kala jenting, kene kodhok jenting wae dian. Ana sing rodok gen tapi islami gegeri tato gambare masjid tak piye. Ya Allah Gusti, Masya Allah, kuwi gambar apa? Gambar masjid ya. Islame tato geger gambar masjid ya. Oh. Kuwi gambar apa? Masjid ya iku apik men masjid. Masjid Candi Sari ya. Hmm, apik dik kaya ngono. Wah mboten namung geger kula gambar masjid. Ngajeng niki kula gambari bedhug ya. Kersane nek andan kula krasa kok ya. Kuwi gambar apa? Bedhug ya. Lah gambar kok mung bedhug tok. Ora ana gambare tabuh apa ya iso muni. Tabuh itu ngandhape niku ya. Wis saiki nek pokro pinter omong cah sak niki niku. dikandani kaya la ilaha illallah le dalam yai baik ini sembahyang rakyat madep ngulon enggak madep keblat enggak anek nguyoh ngono kuyo jo madep ngulon madep keblat madepi ka'bah kirai lo kula madep ngulon yai tapi tak enggak ngidul lo yai usah kena pokrol pinter omong, casak nih kok ngeyel kandhane kiai protes le aja ngombe iki ning donya kan mau mampir ngombe jajal iya, mula urip yo ya kudu ngombe la ilaha illallah maksudnya ora ngono coy kiai gaul kok selalu ala Muhammad ayo niki anak kula penjenengan ya Allah pelan-pelan dipikir anane tasakuran pengausan anak-anak yatim santunan eh kors anak rantau Candi Sari Korea Selatan dibantu datang panitia pengaosan kanti bebering Quran santunan sedekahan awe pakanan malaikat dolan rezekine gampang Allahumma Allahumma siji angger desa diwacakno Quran walai sesuk wayah Maghrib TV pateni pengumuman saudara-saudara wayah Maghrib TV Pak Setuju? Sesuk maghrib kok ndelok TV belean matamu. Ora percaya dolanan ning nggonku nek ora percaya. Nggonku demak. Awayah maghrib tangganku ora ana sing ndelok TV. Mergo tanggane kula iki wonge rondo-rondo tuwa ora duwe TV. Jak maca Quran anake. Jak ngaji Quran. Shallu ala sayidina Muhammad. Sallu dijak ngaji Quran ya Allah Gusti nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran nek omah ana wausan Quran nek omah ana sembayang nek omah ning kono ana dikir nang pangeran ning omah iku ya Allah isine sedekah aweh mangan iki malaikat dolan uripe do tenang lha nek omah ra tau ana sembahyang ora ana Quran setan sing dolan wanase ora karuan raketang saayat maya magrib Qur'ane diwaca. Lah kula mboten saged maca yae nek ora iso maca, pokoke anggere cekelen Qur'ane. Magrib cekel buka siti. Dibuka. <laughs> Terus Qur'ane dibuka dingeti ngono wae. Mon dingeti mawon. Kersane Qur'an kenal jenengan. Allahumma Nah, ora kober kaya nek ora kober wis terakhir iki. Cekel Qur'ane diusap debune ambung Qur'ane. Hmm. Eh. Bar baliki meneh. Iki wis pol-polan iki. Nek sampean ora tau ngambung Qur'an, ora tau ngerti, ora tau ngerti Qur'an, ora tau maca Qur'an, ora bakal kenal sampean listrik mati duwesel iso duripno iki donya kuburan peteng dedet sing bakal kaya lampu apa Quranmu sing mbok waca nek maca Quran peteng dedet rungokno sallallahu alaihi sayyidina Muhammad Ati tentrem lan ayam Al-Qur'annya diwaca Rasa bunga lan seneng Dunia akhiratnya Allahumma Tiada agama selain Islam yang ada merasuk di dada, merasuk di dada di lagalia. Maine no tom se piar, kari ke tom se piar, kari ke tom se piar, kari napa dereng? Yuk ngantuk ya. Ya Allah Gusti, sing maca Quran rezekine gampang, tentrem donya akhirat entuk kamulyan. Al-Qur'an dibaca. Monggo Mas, dadah. Terus yang kedua, santunan. Memberikan kebahagiaan. Sedikit anak-anak yatim yang kurang ada kasih sayang. Dengan sedikit ya Allah diusap anak yatim diusap man masa roksal yatim roh sopo sing gelem ngusap anak yatim kanti welas diusap sirai amlep tongke ora kok diusap petak makmu ndile nggoleki rondone iki bocah-bocah anak rantau Sari Korea Selatan memberikan santunan untuk gandaning Kamulian pantes nggendong munggah ka Allahumma sing ora munggah suwarga ora roh suwarga meneh kok weruh ambune ora bakal entuk-entuk kok ambune ing suwarga min masirati khamsimi ati amin la ya jadu yektene bisa ditemu pelakon 500.000 tahun mlaku iso mambu gandening suwarga saking wangining suwarga iya. Lah kok ora iso mambu sapa? Nomor loro al-bakhil, wong sing tukang dem-deman, nomor loro al-bakhil wong sing cetil permen karet kotot-kotot mentul-mentul sing singkek poentil gambir brotowali kapsuludar telo boleng. Wis pahit kabeh iki. Wong kok cetile kaya ngene la ilaha illallah. Ning masjid jemuatan duwite ditata kok. Rongewu gageran tengen sak tengen, rong puluh kok sak kiwa. Karepe engko Rongewu, bagian kota amal masjid 20.000 mampir warung golek kopi karo udut. Karepe jemaatan dimulai Pak Kiai munggah khotbah ngantuk delalah. Barang ngantuk ono kota amal melaku, natap dengkul kaget ngrogoh 20.000 mlebu kota amal masjid. lebar jemuatan selesai mulai mampir warung ngopi karo udut sut sut sut sut merogok sak rong astagfirullah kliru balik ning masjid njaluk kunci kotak ijo 20000 wong kok buake la ilaha illallah singkek mergo nek ngising kambek nyekek Nah, saking bakile kok koentil ku lho, dikompo mlebu terus sut sut sut sut. Metu siti ora kaya itu blas ora mendhong nek duwe rokok, Bro, udute, Bro. Nek duwe dhewe dikelek ora dike udut-udutake. Oh, nek diudut dhewe diumpetake. Nek ana kancane diudut di endi deh, roke di. Entuk duwe dhewe lho, kok njaluk kancane cepul rokok gomleng julke beras. La ilaha illallah buakile broto walipo wae je lumayan kena nggo jamu. Go ngambir pae nggo nginang tombo lara untu. Kapsul udara pae kena nggo tombo koreng waras. Muni telo boleh wedhus si mendem. Lah dalah. Lah aku tau weruh wedhus mangan telo boleh iki gua bergaber. Gua ora iso gua bergaber. La ilaha illallah kawan, ra karuan. Wong buka lho wong buakil ora bakal entuk ambune so warga tapi sing sedekah sing amplepan santunan siji resik bondo loro dilebur dosa telu tulak balak panca baya penyakite lunga papat seneng yatin sing nampa limo sing mbok amplepno sesuk celuk-celuk kanca ndelalah majikan ngeke bonus tambahan gajian teko gedene sing bakal teko gedine mboten mekira amin Allahumma amin monggo sing ora entuk kerja sapa monggo sampan kerja raketang nyublek-nyublek napa nandur-nandur napa monggo al kharokah barokah kowe gelem polah obah entuk berkah monggo terserah nyambut gawe sing doko, nah, aku kan entuk ora weruh kene kene lek bocah Gus muga-muga lek ndang kaji ya le kene kene kene Kene kene kene muga-muga barokah ya Allah. Nggih. Eh, Masya Allah, wis salah iki kanampane kono wis salah wis. Matur nuwun ya Lek. Ya, muga-muga lek kaji ya Lek. Heeh, eh, ya Allah Gusti. Iki wedane apa iki? Wis, muga-muga panitiane kaji kabeh pinter cerdas. <laughs> Wedang jahe kopi jeruk campur mencret ngene. Ngombene siji-siji to kok. Ngenyek kowe iki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, monggo sing ora entuk kerja sapa? Monggo, tanpa duit ora iso, umroh nganggo duit, kaji nganggo duit, bangun masjid nganggo duit, mlebu masjid yo nganggo duit, sarung rambi tuku nganggo duit. Mosok mlebu masjid ora sarungan, total kucing. Lho nggih mboten? Pengajian ngene iku yang ya nganggo duit. Wong ki ya sansone dhewe panggung-panggunge dhewe ditata-tata dhewe disetel-setel dhewe, gowo mulih dhewe. Lah yo njaluk dhuwit kok. Wong nginceng iki tukang syuting njaluk bayaran. Lho nggih ta mboten? Tanpa dhuwit ora ana monggo. Ra ketang nyoblek-nyoblek nopo... Angger alkarokah barokah suwengi ting glenter dhuwit itu diler Suweng anting-anting mas inten cara diler arep tekan nggone Korea bumi ne Allah, ning Hongkong bumi ne Allah, Taiwan bumi ne Allah. Aning donya ning Indonesia padha-padha ngemis negara dhewe malah nggone BCA. Babu Cina asli ora masalah. Sing penting dikelompokake. Eh kena kanggo mbungake wong semene katahe masyaallah Abdul amal utamanya amal idkhalus surur fi qalbil mukmin. Aweh bungah atine wong iman masyaallah berkah. Iki utamanya ibadah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nyatane tanpa duit ora ana mambu ketundung gudang ora krungu. cuplek cuplek, suwang suwang nah, ngeteng kelenter mambu ketundung kopong sir sir pong gele kopong eh, lah dalah saya kru cuplek cuplek suwang suwang ngeteng gelender mambu ke tundung gudel apa agem molir ralir sopong guyu dele ake sir sir pong dele kopong sir pong dele kopong sir pong dele kopong iki sing bagian ngedram malah turun iki Ya awak Gusti ta ya, mikir apa ta ya? Ya. Eh, masyaallah mikir rabi. Numpak becak, numpak odong-odong, awakmu rusak mikir bojone wong. Mula golek dhewe, golek dhewe. Senengane ganggu kancane kok. Rabi yo, rabi ya. Bekakas ora mung kanggo nguyoh blok Usah gerang gaplok ora rabi-rabi kok. Senenge ngrogo kancane bae kok la ilaha illallah. Ora rabi salammu dhewe. Blok rungokno blok. Wegel aku rasake kok. Ayo tangi tangi tangi tangi buat gawe. Nggo praing sewulan bareng kok karepmu dhewe. Sallallahu Sayyidina Muhammad. niki monggo dipikir, monggo dipikir, nyambut gawe nyambut gawe, tanpa duit ora iso, ora ketang nyublek-nyublek nopo, suwengi ting gelenter, duwite diler. Mambu ketundung gudel-gudel anakmu bayi cilik-cilik sing ngawe-ngawe iki lho cah cilik-cilik. Mambu duit seneng nangis gulo komen tungi 20000 langsung kelakep. Mae tuku bakso sing ana pentole. Pak ngaso ketok kan jaba. Ngrungokno sik iki kiramu ngeres-res. Ah. Kan lawange mengo to yu, Pak Ingaso, ketok konjaba. Oh, konjaba ah. ta. Angen aku teko endi? La ilaha illallah, apa meneh kok Pak Gemo gerang gaplok to jenenge Pak. Pak Gemo lirak-liriknya ora duit matane ijo wong saiki niku. Wel kedual kodok kadal sementing kuntal orang grunjal senajan jengkal dianggap halal. Sopong guyu delik. korupsi birang-birang meliat kecekel KPK kecerek polisi disoting ning TV sing guyang-guyu kentir kuwi sirpong dele kopong sir sirpong dele kopong sirpong dele kopong sirpong dele sing digoleki mong donya numpuk bondo pilayane ape kaya ngono santunan orang ngetokno sedekah ora udu babar pisan wong kaya ngono malah jeneng-jeneng iki sing gawe sapa bocah cilik-cilik nyogok ing isoran ya Lho cah koyo ngene cah iki. Ki polahe gedhe dadi apa cah iki? Aku seneng kiai iso dadi kiai. Amin Allahumma. Eh. Dadi anak soleh Allahumma. Lho nek mung sing golek donya donya donya akhirate ora dipikirno, besok kopong kosong ora entuk bagian napa-napa, monggo kula aturi pinarak wonten neraka. Nah, untu bilamin. monggo kerja ning kanggo mati besok digawa nggo umroh nggo kaji kanca-kanca anak Korea rantauan Sandisari kabeh sing padha dugi muga murah rizki iso ndang lunga haji Allahumma ning ora usah meri wong ana kontrak sendiri ana sing wis daftar ora mangkat-mangkat kaji ngono ya ana ana sing wis manasik jebul ora mangkat ora sida ngono ya ana wis dikusukuran pengajian malah sesuk mati gak sida mangkat kaji ngono ya ana ana sing ben taun ngeterke tok ben dina ngger taun ngeterno ngono ki ya ana wong jeneng manuk ndoke ana sing cilik ana sing gedhe lah kare bojomu iki manuke ndoke cilik apa gedhe maksude bayarane ngono lho ya wis ana jatah dhewe-dhewe kowe nek barang sing melok ka susu muluk marah dadi akhirnya melak. Meri karo tonggo tangane nganggo kalung melung-melung, nganggo anting-anting montang manteng tuku gelang melang-melang, tuku TV nipun nangis tuku kulkas loro panas lah apa to yuk. Lah tanggamu rodok mentel sisan gelang ora mas dicincang cincin. Assalamualaikum. <laughs> Eh stres wis-wis sampean. Ya. ngurusi wong kaya ngonane iku nangi aku nyambut gawe nganti lali marangi badai Awet esok wis mangkat lunga mulai sore nganti jam lima ning ya Allah Gusti ning nyatane bondo gak bisa diongso Wes ngerti rezeki iku pas ten kosti dipuru melayu yang turun jatahmu percuma yang nyambut kawe neng lali ngibadai percuma seneng eng donya neng akhirat sengsara Ora tulur ayo do tindak Kuasa Masiat ayo dang topak Angeling ono sikso averat Pasanggung diriku Nunggu pasanggung آئے apa dereng? Iya, iya. Jam piro saiki? Jam songo? Jamu bosok Niki mengke ngantos jam pinten? Subuhan. Salat ning lapangan kene. Eh diyani merkosa apa-apa kowe. Ngaji ngantek subuh ya ora ngono to yo. Ya umpama Ibu umpama jam setengah jalan sanggup, Bu? Jam kali siap. wong wedok kok ijen njaluk wong lanang kok wis lemes ora iso <laughs> sing isor ha ho ha sing dhuwur ora lempo terus kembali ke lab niki wong bakhil ora entuk gandaning swarga mula wong sing sedekah wong sing aweh mangan wong sing santunan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu niki sing diarep-arep berantani swarga ifsa usalam silul arham it amut to'am wasallu billaili wan nasu niyam bengi tengah wengi sembayang seneng aweh mangan perukunan perdamaian iki wong sing diarep-arep swarga keselamatan kamu kamunggah kamulyan amin Allahumma Mula anak konco dulurku Arca Kors anak rantau candi Sari Korea Selatan sampan tiarap Arab suwargo mergo intuk lay santunan yatim piatu beber Quran beber ilmu nikidalu Allahumma raketan kelungsu kelungsu ning melu udu melu bangun jiwanya bangun badannya untuk Indonesia lemung golek duit ning luar negeri ning kanggo bangun negeri ayu iki merdeka dudu ati ing londo direwangi toh nyawa tetes telu diro nepaning tantara kaenjak Jepang londo saiki wis merdeka ayo bareng-bareng bangun desa bangun kutha bangun negara sak isone raketan kulungsu-kulungsu melu udu amin Allahumma Allahumma Ora kok malah rame-rame ngentekno bondo negara, malah sungkrahan kaya ngono pejabat saya nekat korupsi pirang-pirang miliar, sing kiai lali mulangi santri, sing sugih wakil kobrota wali, sing kere ngamuk wae. Dadi apa negarane awake dhewe iki 71, pitu karo siji pitu bakal ana pitutuh, ana pitulungan, ana pitungkas siji nek kula panjenengan iya kanak butuh wa iya kanas. Allah inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati siji lillahi rabbil kul huwallahu ahad ketuhanan yang maha innallaha ya'muru bil adli wal ihsan sak temene Gusti Allah nek perintah kelawan adil wicaksana tak buacok ndasmu ki malah bengok cah iki ya nek sapa le gawe pola kok cah iki Heh, malah nyogok ke sore jadi anak soleh cah iki. Pinter ngaji kiai gue cah iki. Ayo gue ngone. Awak di kotak kaya jim kowe Allah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki monggo ya Allah. Keberkahan. Mbiyen niku ana kiai pengajian ngene Kiai ya Allah, aku jek cilik walah oh, wedine nang-nang cah saiki. Kiai apa telek ngono gitu, Saya dan cah iki remuk-remuk dunia ini negara ini mbuh dadi apa iki Kang mergo napa sing dibangun hanya struktural bang sing dibangun masalah bangunan jasmani wow zaman orde baru kuwabe dibangun kabeh dalam struktur apik kabeh apik kabeh tapi mbiyen pengajian mboten asal kok mboten asal mboten gampang pengajian rumiyin ini alhamdulillah pejabat-pejabat ya Allah senang sesarengan kalian kiai Ayo beber Quran, pejabat mikir rakyat, kiai mulang santri, kiai mulang santri. Kiai mau jadi DPR lah apa wis dhewe. Niku bagian para ilmuwan, para para pinter-pinter. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Shallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Niki monggo bareng-bareng. Niki merdeka bukan hadiah Belanda. Iki direwangi masa Allah penjajah. Pirang-pirang ya Allah. Jeritan bayi yang menyayat hati tangisan janda-janda yang ditinggal suami kerja paksa kerja romusa tanpa upah tanpa biaya diri dar dor dar dor suara tembakan Masya Allah tank gede-gede neraka ruang Indonesia rantai bedil pering diwincipi ganti takbir Allahu Akbar maju tak gentar mati urawat ora mati ora wedi Lui api terkalang tanah tinimbang diinjak-injak para penjajah Allahu Akbar merdeka merdeka Eh molo ngotake cekek. Ora cetha wong ngene iki ancenan to. Iki 71 71. 7 duh pitulungan pitungkas siji Gusti Allah kul huwallahu ahad nomor siji ketuhanan yang maha nomor loro ne. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan Gusti ya Allah perintah kelawan adil wicaksana kanthi bagus udhu sabirabika bil hikmah wal mauidatil hasanah dakwah iki merangkul ora memukul entuk iwak ning ora butek banyune ora usah golek salahe wong liya awakmu dhewe kakean dosa ayu rukun tunggal negara rukun tunggal menungso wong kirik ketemu kirik iso jagongan wong karo wong kok isine mung do tukaran monggo rukunan ora usah tukaran ora usah paten-patenan mengko nek wayahe mati rak ya mati dhewe mati saiki ora ana surate. Kadang-kadang jalanane ora masuk akal sepele, ketiban sawang iki lho abote sepira tole. Esuk-esuk ijo ngopi karo udut. Ya Allah samsu susut tanggane dandan omah dina minggu melu sambatan ngorak ngari omah. Mung ketibanan sawang ning katutan blandar, Pak. Lah sing tiba salah ngesek blandare katut kena ndase. Ya Allah Gusti mula muga-muga dulur-dulur donga dinongo. Tunggal Islam tunggal negara, kewajibane kerukunan ketemu kanca siji salaman karo guyu. Oh. Nek ketemu kancamu guyu nek dewi an yojong guyu yang guyu nek dundang teko. Moro, sopo gelem nekani kajate kontor yang dunyo. Sewu kajate besok nek akad bakal diwai nek no kepengen nopo kerentek teko. Niki nek ngering dunyo seneng rukun karo konco nomor telu nek ono konco jak tutur tuturi. Koyong ngeten niki. Lek kini li tutur tuturan. Nanti tak gaun no kerawitan ben ucul keruwetan. Tapi lo kempul nyatani wongi podo gelem kumpul. Bareng kumpul, tak tabokong, mulai tak jagong, sing tak jagong ke saron barang, sak kloron, Quran hadis. Niki mengke Quran hadis boten badhe cetok, mengke bakal ana lagu jenenge maca pat waconen perkara papat, isone cetok Quran hadis kudu ijma kias ahlussunnah wal jamaah. Tak tutuk neng neng neng neng neng neng Nung nung nung. nang nang nang endang endang tak endang endang. ni. syukur sesuk iso nempur. Neng-neng ayo padha meneng. Meneng ki tafakur mikir. Oh iya ya pancen kaporo nyoto. Bener sing dingendikakno saiki wis merdeka, ayo rukun karo kanca. Lek kene lek antulur bolo salah elekno. Wong nasih kaki mega makaba wong wong ngandani iki mergo seneng lek ora seneng ora bakal ngandani nggih napa mboten Nek ana kanca entuk nikmat melu syukur tuku mobil anyar alhamdulillah nunut ora bayar alhamdulillah seri anaten kileh nopo jatahe dhewe-dhewe tinita podo, padha jatahe beda nek ana kanca loro tili ana luwih apik nilai tinimbang ditilai luwih apik nilai tinimbang diti Rakyat orang ngamplepi, gak bukawi senengnya hati, tilai. Ya apa yuk? Lorone mung ngene wae kok yo muga-muga ndang waras, ndang mari yo ndang mari. Aja susur rumah sakit, wis muga-muga ndang Bali, ndang Bali yo yo ndang Bali. Wis ya yo, aku nyon pamit, salaman ngamplep rada gedhi mak grenjel. Wong lara diamplepi, klumpuk duit-duit pirang-pirang senenge ati kena nggo ngejak Bali. Alhamdulillah. Nilai wong lara wis ora ngamplepi, ngomong ya meden-medeni. Ya Allah yu, loromu warna-warna kaya ngene kok yu komplikasi. Paling kowe sesok mati yu. <laughs> Wong edian iki kok. Nek wong lara kok meden-medeni wong. La ilaha illallah nek ana kanca ndisi sedo mati ngetut bureni ndongakno Fatihah kirimno ning alam kuburan bapak kula jenengan ya Allah anake kok mikir maca Quran tahlilan Fatihah dipun transfer ning gone kuburan ditompo padang kubure pikantuk mahro pengapurane panggonan kamulyan radhah min riyadil jannah amin Allahumma Allahumma Lu ngeten iki Masya Allah Wong merdeka kok tukaran wae. Mula niki ndek jaman perjuang njur kelingan para pahlawan biyen nganti do mati merebut marang kemerdekaan. Oes nyata Indonesia wes merdeka ayo kanca ayo padha bangun negara bangun negara sokor bisa sampurna kabeh rakyat Indonesia rukun gawe santosa Serah gawe bu beranekara keliar keliar pun ngantuk nopo dereng yeah. dipangkurke dijenglengi. Jajal kaya ngapa, Nduk? Dijenglengno, Nduk. Dibawani, ayo ya, Nduk, dipangkurke dijenglengi. Mbut gawe, mbut gawe, melek, melek, melek. Sesuk nggo bayar angsuran. Lah dalah ketok melek barang ngono kok. monggo diajeng. Inji Kang Mas. <laughs> Pret. Ayo Nduk. Alhamdu Semoga nglali-nglali utang, muga sing padha ngaji dugi dalune iki tak dongakno dawa umur gampang rizki Sing lara waras entuk tombo mari. Sing jek utang muga-muga iso nglunasi. Muga-muga sing utangi wonge lali. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, sing Joko-joko tak dongakno ndang payu rabi. sing ije prawan prawang dari untuk suami bagus ganteng kaya kiai sing tua-tua muga-muga lendang lo mau kaji kok malah mati tukang suami buater mati sing muni tukang suami yakin aku ramuni ya Allah Gusti Cepat ngono lu kaji kok malah mati ya Allah Gusti Mbah maaf Mbah kula mboten kok bahas, yakin aku ramuni Mbah Moga-moga cepat lunga ngaji Allahumma. Ayo monggo dipun lajengaken diajeng. Inji Kakang Mas. Ayo, ah, muni kacang kacang emas. asan. Eh. eh. Ayo. mimpi Palestina ya Allah Gusti ya mono ya arep sembayang tiba momadu ajur kabeh awak kula panjenengan dikai merdeka bebas ra karuan niki suatu kenikmatan sing mahal harganya diriwangi para pahlawan ya Allah para pejuang sing akeh pahalane mulo jenengane ngantek pahlawan wong sing akeh pahalane wong sing hartawan wong sing akeh hartane wong sing dermawan wong sing akeh dermane lho niki masyaallah mula aja ngantek lirwa malam Selasa malam Rebu tirakatan Fatihah para pejuang pahli pang apa kuwi parawan 45 didongak no oh iki goblok kuwi aku dikirim donga monggo Mbah sing ngajeng pipis riyin monggo lho temenan kok penting kuwi kok Lho aja timpet. Sing ajeng pipis monggo, aja timpet. Aku ngerti awakmu kuwi nang ngene aku juga ngerti wong wedok-wedok kuwi. Heeh, wis jam itu kok yai. Nenek ngarepan ora roh kok iki. Alhamdulillah. Monggo golek nggon, buka sithik. Niki kok ngantek wer subuh sing kuat ngempet ngantek subuh kuwi sapa? Gayamu niku lho. Niki pokoke siji wong sing beno-benan, loro wong sing buahil pol-polan, nomor telu wong sing senane tumbak cucukan senane tukaran ora gelem kerukunan, sing nomor papat wani wong tu orang ngajeni iki. Eh, Masya Allah niki ora bakal entuk gandaning swarga naudzubillah min. Naudzubillah min. Mula anak-anakku salam arca kors, saking anak rantau Candi Sari Korea Selatan kowe saiki wis iso duwe-duwe pirang-pirang aja pisan-pisan wani karo wong tuwa ceprot kowe lahir ya ora nggawa apa-apa ora iso apa-apa mung gawe susah wong tuwa saiki wis iso apa-apa duwe apa-apa aja pisan-pisan wani wong tuwa pintermu sundul langit sugemu bondo kowe ngantek wani wong tuwa kanjeng Nabi ngendika mboten badhe purun pinanggih meneh apa meneh kowe sampeyan kita sedaya sing wani wong tuwa ora bakal entuk ambu swarga na untu bilamin Niki rungokke aku nek delok wong weteng masyaallah rekasane kaya ngono. Nggih mboten Bu. Ibu. Ibu. Rungokno iki umpama donya iki lho Pak ora ana wedok cepet nglawang bekarasmu jenge nyek. Lho temenan wong wedok gaweane sak tomblok ora ketok teko kali ngemplok je bengak, bengok. Tak iloni yo, tak iloni tak kandhani kowe yo. Nek kira-kira bojomu kok nesan nesu kempiten rong minggu ngoser-ngoser ya ben. Orang ngerasa ake kok kira iso nih mong Ngidoni tok tinggal ngindah Rong wulan lekasan Ya Allah larane Ya Allah gusti bingung Sembarang orang enak kabeh Masa lekasan rong wulan Jaluan rombok setan Rujaan ini kurang kok Jalu erujaan Warna-warna jaluan ini ana dondong njaluk bengkuan goleke bengkuan njaluk nangka goleke nangka pengen duren goleke duren njaluk pelem ora sego mutah-mutah ora kelek ngusek eh, bocah kok kaya ngene patang wulan mujebul karo malaikat ditikei nyawa mulai obah mak krenjut krenjut wong Jawa we kapati kopat lepet nggo nyelameti kadang orang didit utang dilakoni demi jabang bajing nggih mboten nggih lima ngulan soyo abot petengan hewani Arab nguyo gen apa buatan bu kulo gen ngoten kok yo harus menit jam lima musuh menit lima ulan 6 ulan enam menit kalau es pengi gen ini yo hewani Arab nguyo wae kok es pengi monggo tang nguyo ayu nguyo wah Aku wis ora awet mau sampean lemu wingi lemu ning guyune karang ngempet ya. Nek guyune tek nguk, nguk, nguk, Engkuk engkuk ngempet to ya ora aku nguk, engkuk jerit. Engkuk engkuk jerit. tangi-tangi lek kopo-kopo to yu kuwi apa Jawa padahal nguyah wis muni nemulan, wulan abote ra karang meneh nek wis muni pitung wulan ya Allah bayi mancal-mancal niku goleki dalan yu arep mapan ngono ki dhisik-isik karo Quran Walang wulan saya gede wetengan Allah mlaku telek ning arep gak arep saking gede wetengan mlumah kaya bodak timban kaya gunung sege-sege lambekan turu miring koyo prau gelimpang. mengkurep malah kaya timbangan ndodok malah kaya celengan macan <laughs> lho kok ora percaya golek ana to endi sing wonge meteng kono ndodok ora persis kaya celengan <laughs> ini orang ngandel yai mosok celengan bolongan ini ngisar <laughs> maksud kula kaya ngono rekasane dadi wong tua aja pisan-pisan wani karo wong lho rungokno iki Ya Allah Gusti, subhanallah. Isik-isik surat Yusuf, pemolanang ben bagus ganteng oleh Nabi Yusuf, diwacana surat Maryam, momonak wedok dadi ayu kaya Siti Maryam ngono lho, Pak. Ora kok banyoni ae. Weteng wis 8 wulan dadi Bayi ae mancal-mancal ngamuk-ngamuk. Sopo sing ngedoni menah iki mau? Lah, Diwacana Quran. Asmune sangang wulan ya Allah Gusti. Punjul 10 dina mulai buka loro ya Jagung sak keringet-keringet. Maksudku keringet sak jagung-jagung. Tak kuwalek kabeh sak aku Gusti. Ya Allah ora bejo-bejo soroh nyawa. Nggih napa mboten? Mula aja pisan-pisan yo le wani karo wong tuwa ijo urip bektenono. Oh karo wong tulengene esuk. Pak, mengko Pak ora sang etok-etok. Kang aku ora remi. Lah napa le, Pak ora ngetok-ngetok ora entuk napa. Aku isin kok Pak kowe ireng jebek kremu jeber kok ngono. Saedan bocah iki. <laughs> Kowenem. Lah sing arep dolan rene sapa? Kanca-kancaku Pak, wong pinter-pinter. Mahasiswa kabeh nglumpuk. Ora kelasmu Pak, ora sang etok-etok. Lah arep lha opo? Wah iki kok rapat penting, ora kelasmu. Wis ora sang etok-etok, Pak. Aku isin. Kowe ireng sikilmu jeber. Astagfirullahaladzim. Lah dua arep lapo kanca-kancamu kok dolan rene. Wah, iki mengke ajeng membentuk, merapatkan, membikin produksi nggawe mesin sing cuwange, Pak. Lah mesin apa? Ah ora kelasmu, Pak, ora kelasmu. Niki mengke arep gawe mesin canggih wedhus mlebu metu dadi jaket Pak. Iki mesin apa tek kaya ngono? Wah, mesin iki canggih jare ngenten Pak. Pokoke wedhus metu, wedhus mlebu metu dadi jaket Pak. Alah mong mesin kaya ngono kok gumun to Wong aku ki mlebu karo makamu metu iso dadi kowe kok. Iki pakane padha ndlondok sisan. Ibu lah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat Dibanding ayah Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh Anjir lagu nih ngono kok Mengandung, melahirkan, menyusui Apa neng ngomong iki kene? Anjir susu ki neng kene lah Tapi keramu sing ngarep kiai ne saru kan susu <laughs> gitu Ya Allah Gusti Ibu, muga-muga sehat waras. Amin Allahumma. Lah kok wis kelewat jam 12 iki? Piye iki? Terus dapat donga? Mboten apa-apa. Eh elah eh, dalah ya Allah, muga-muga berkah. Amin Allahumma. Kowe urung lebar gaweane. Ya, dilanjutke. Aja ngantuk kowe. Hmm, ayo ngejal. Lanjutke, kaya ana bagane dhewe mengko. Monggo Mas. Ayo ta. Tintingane iki lho, temunge ya ngantuk kok piye. Lah, langkon iki barang ki mbok dipeme barang ngono kok. Diwadahi terus dicekoki wong mati urip meneh kok. Lakonmu kuwi arek. Obat, obat rasane. Ayo, Ndek. uripe makmur ngantek besok ning alam kubur. Allahumma. Amin. Sing isa uripe bakal kepenak, subuh imane tangguh panene woh, luhur makmur ngantek alam kubur, asar nyegah nae mungkar ora bakal kesasar, magrib umpama urip ngibadah tertib. Iki wong sing selamat. Lah pirang-pirang kenikmatan kok lirwa syukuran. jika imakmur neng kowe dodo kufur malah lali syukur oh lah dalah bakal ah, acur wis ngarep ngantuk ngantuk kok kowe kaget ya enten tak kagetake ben ngantuk ha sing ngene kok sing ngantuk lara cah iki lanjut monggo jelandam ke tutu Ring dan angger gelem syukur tambah barokah turah ning kufur eh masa Allah ada pedih sangat lanjut tebok ini dijunjung eh suan sini melek melek kom kom lagi Sampai Moga-moga untuk mendali emas ning gone Rio Brasil. ngake walau bagaimanapun itu kita harus minimal spot mendukung atlet-atlet Indonesia, kanca-kanca sing ning Korea, semangat Indonesia Raya jangan sampai hilang. Nyatane ini sampeyan golek duit mbok ake yo. Ya. ora lali kanggo bangun desane. Walaupun pengajian iki penting, menongko kanggo dandani iman. sehingga na iman, Allah desa iki bakal aman. ayo ya, Nduk. Wis kisah yae. Kelir gedebok kelir gunungan. Gunung kelir, kelir nek dicekel cekal mesti nglilir. Apa kuwi? Kelir nek dicekel mesti nglilir. Ayo, Mas. Ateges Dalu tengah wengi dicekel kiai nglilir tangin duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki saiki. Ayo, monggo. bubar bubar panasi kaya ngene aja do ngenteni pengajian lek ndang bali ya kowe <laughs> ana duyul mangan telo aku saiki wis ucul sangka bondo <laughs> Eh, eh, eh, wati dandang mangure he waro gendru setan-setan buta adiwatan ndak ei jae langkung ei ladala buta buta ei ladala <laughs> aku sewulan romande ora iso krido aku diwelengku saiki aku wis ucul Aku loro atiku kobong panas awakku gedun longso rugi tuno. Leku ngereka daya menungso. Tak kon podo duroko mejujat nekat maksiat. Eh, adalah. Romandun metu, eh, dosane setahun dilebur kaya bayi ora duwe dosa. aku ning neraka arep ancik-ancik ndase sapa eh aku lek ndang cekat seket krido aku arep golek bala sing saagakae eh adam aku kon sujud diapurmu ora sudi aku kedadian saka geni kuwi kedadian saka lepanduk sing ina nanging kabeh padha sujud malaikat Ya malaikat disuduli adama puasa jatuh ila iblis yo takoni. Maling aku disemayam koi disiapke panggonan roko sing panas kaya ngono. Oh, ora trimakno aku ya Adam. Gusti Allah ora rido aku dipanggon kene neraka. Nanging aku wis gawe F.O.U. karo sakwadyo balaku bakal golek sing sakake tak sak mlebu tak wancik diasi anakmu ning neraka dan Joko Atir ora bakal tak lanjutake meneh pengajian ning lapangan kowe wene iki ora cocok bocah-bocah candi sari do goblok Kena ngopo undang kiai pengajian panase ra karuan bengak bengok alek mau maca Quran Wah nasi kaya ini kiai teko ngendi buajingan. Buajingan <laughs> bar ngaji njaluk mangan. <laughs> Jangan pening sambel terasi cepok ndok telur. <laughs> eh eh eh. Wah nasi kaya ini ojo dong ngenteni dongane kiai bubaro sok dari palaku weh. Eh, Heladalah panas kobong kaya ngene. Wis tak andhekake. Aja dilanjutake santunan aja malah dilanjutake pengajian. Eh, kowe golek on biandutan biduan sawer leboke kotang. Roke sing nincing ki mule ketok pakake ula sisane. Buta-buta. Pe eh, padha mentorene sanom aja pengajian. Metu wae. Hei. Eh. Hola. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. ngaturaken sungkel bekti konjuk raden ya tak tombo wis kecokno enak mulingke nggih wonten kirang sekeco raden kula namung neng lengke karno nenggo dawuh panjenengan dika wonten tugas napa kok wonten bali sedaya nggih nyadong dawuh wonten tugas napa bot nggih wonten napa nggih Ampun dah lempak. Ya meniko entung eh lompat Bukaan matamu lek no kupingmu ira dalah keliru sing dibuka kupinge sing dileke mripate. Eh, rasa protes. Mulut-mulute sapa? Cangkem cangkeme sapa? Bos salah ora masalah ira dalah. Nggih nggih wonten napa-napa. Monggo wonten napa-napa. Nggih. dina iki kae rombolan nom-noman gatut kasa antara janta sena angka wijaya abimanyu sanggeni nglumpuk transfer kabeh dikirim dikelompokake karo gatut kasa karo wisanggeni ngundang semar badranaya gawe peper Quran panase kaya ngene mulo kowe kabeh ana tugas nggih kula nyadong dawuh tugas kula napa bocah nom kae lelenono aja ngantek dilanjutake pengajian sing kaya ngene iki panasi kaya ngene kobo rasane pun oh, kuwatir mengki kula ingkang badhe gendak sing kala katut kaca kelasne gadah klep piyambak mengki antaraja mengki kula ingkang badhe ngreka daya antasena mun kuwatir bos Taun sesuk niku mboten badhe ngundang kiai tetep tak goleke ndang dutan biduan sing terkenal. Pengon pinten pompon beres ombenan pinten kerat mengke pun enten sing new fly amun patir bagus yo <laughs> rasane kok seneng ya hatiku yo kuwi tugasmu sing ditindakake kabeh nggih nggih nah mulo no mas eh, kuwi bagian nusul biduan iki ana oh, iki sesuai dengan apa yang menjadi harapan <laughs> pulau bagian nuzul hiduan memang gue nek nuzul aku udah tibel yuk oh, Untuk khawatir, mungkin kalau ngulik pinduan kan buat tenang mungkin tunggal. Ya, mungkin pun pinduan. Ya, mungkin pun tengah Sing kira-kira biduan kuwi mau kena dijak gelem namar dikeloni. Eh, oh mate niku kene. Niku mengke regine ra diawe sak ngene niku digani uta menika. Ana sing biduan murah. Niku bener ngono niku bener pun kaya ngono niku eh, bener ngono. Niku murah-murah ngono banget. Oh, nek kuatir, oh, mengke kula ingat banik ngene kok eh, ya. Mohon, oh mengke kula mel Eh, lah dalah malah kegerpengan karo dhewe. Lek dang gendak sing kala bocah-bocah sing lumpuk kaya bebek rebon, oh, kuatir, Bos. kula ingkang tanggel jawab Gatot Kocoe, Gatot eh, Antaraja Antasena. Eh bubarno kumpulanmu he, leren ono kowe. Eh. <laughs> Oh dadi botane oh. bukti lanyatane. Aja tanggel kakmu he, eh. nggih. Tanggel jawab, nyun pamit. Ya, duka duka Jawa. Oh, oh. Ah, Gloria apa ngaji urung didongani kiai kok bali eh kuwi jare wong tuwa padha karo ngelongi rezeki wong barokah ki ana pungkasan eh donga isone mandi nek wis tengah wengi iki aras mulai mengo malaikate padha medun nyekseni mandining donga eh lah kok candi siji-siji padha lunga anake nangis jaluk kelone <laughs> kaya ngono arek ngeloni anake genteni mengko lebar pakane ya wis Gus pancen ora gampang wong kejak kaapian ngene iki werna-werna kok rintangane eh ana eh, eh, wae fitnah kae ana sing golek bati, kae ana sing golek iki fitnah-fitnah kaya ngono kuwi aja mandek, aja leren. Eh, wong difitnah kuwi arep munggah. Diololo karo teko mandining donga wong diiri, didregani, dihasuti. Eh, ah, kuwi ana wong sing bakal munggah. Nikmat sing gedhi bakal katampi, bakal nambahi Gusti nikmat saya gedhi mesti akeh sing hasut, akeh sing iri. Eh, contone ya, Gus. Wit-witan kae dipupuk letong telek sapi. Eh lah kok malah ijo godhonge wae gedhi-gedhi ya koyok ngono kuwi ya Gus. Aja seleren leren istiqomah afdolumin alfi karomah subutul karomah dawamul istiqomah. Kae mung senggoro mau acan omongane mung gedhe-gedhe eh aja mundur aja kikrik ora kok Ora bakal mandek. Nggih, wo, mboten badhe leren. Malahan kamangka niki benjang badhe enten. skedul sing bakal ditambahi kabecikan. Heeh kok wo ora mung santunan. Mengko bakal ana sekitaran masal barang kok wo. Heh dalah. Berarti sampean boten kagodhong. Ora ora bakal kodho wo. Wis aja kuwatir taun itu sampean tak undang meneh. Eh, lah, kok malah tawa-tawa wong kuwi. Amin. Eh kok malah aneh-aneh nggih mboten kedah kula Gus. Ning ngampun gugu omongane buta. Eh ayo beber Quran pengasian. Eh santunan malah ana kitaran masal barang kaya ngono. Eh candi sari. Bocah-bocah Korea kok kaya kene iki aku matur temenan kok aja kuwatir kok. Aja kuwatir. Nggih kok ampun kuwatir. Bakal maju terus ora bakal pantang mundur bakal tambah kenceng tambah kuat iya iya iya iya Gus salame dongane pun kakek Semar wo Semar marang kowe kabeh eh bocah-bocah nom-noman Satrio bangsa pahlawan negara devisa bangsa. Eh, eh, eh, tak dongake waras, tak dongake sehat, selamat. Duitmu berkah kowe iso weruh Mekah. Amin kok ora usah kuwatir wong taun itu taun jan meneh. Amin Allahumma. Amin. Ning Gus, iki kula badhe wiling jenengan. Aja seri anaten ngeten. Wong nampi niku pengajian ngeten iki ana sing kaya wadah. wadah sing mlumah ngisore ya rapet dibuka tutupi klebon dawuh kiai ditutup digawa bali ya iku wong sing ngaji bakal aji mergo nggawa dawuh kiai Allahumma ana sing kaya dening wadahe rapet nanging mengkurep eh ora ono sing mlebu babar pisan iki hatine wis kadung atos, kupinge wis kadung bumpet, mripate wis kadung ora roh. Eh, mong seneng-seneng mong guyu-guyu tok. Ning ora sing mlebu babar pisan mergo napa ketoke rapet nanging mangkurep. Eh. Ono sing nomor telu. Iki ketoke wadahe mlumah. Eh, lah kok ngisore pecah. bocor. Eh, ketoke nggih nggih nggih ning ora kepanggih. Eh ketok iya iya ning katane ora nindakno. Hei, iki kaya ngene iki wong munafik. He, diriwangi lambe selumpang kali semang tipis, gripis oleh ngandani muncak idune iki aine. Lah kok wis wis wis bablas angine. Kuwi ana rombongan ngono ketoke bola, Sepuluh ngeruk-ngeruk teko jero iki hati-hati lah kae. Ana durat ngoko, ana geger gembir wadya bola buta. Lah kok mlebu ning candi sari Amenggak wong aji Iki piye? Wong aku nyuwun panjenengan boten usah susah kok apa sampean supe sinten adhi kula wisanggeni menika nate dikemah-kemah buta rompal sunging buta ngantos telas wisoning buta napa boten kelingan iya iya aku eling apa panjenengan boten mlegi wae boten eling kula adikulo wisangri diobong geni malah diumuk-umuk pangan geni ni mulo gede songo wisolan geni kawah condro dimuka wisokri hei kekekeke gus ni kulomboten mboten tego menawi raden wisangri dipun kerubut ini buto hampur watir kula ingat pada ngawati pun pamit kong lo pamit Ojo susah, ojo nangis kok Untuk itu, sing bakal transfer jogo Raden Dodok Lengkong Sokoro Kang Rayi Ibu Jaki Dekosko Kapan Kapan Kapan Kapan Kapan Kapan Kapan iso kowe ngrekodaya kowe iso nggodho niku boten momongan kula tiyang-tiyang kang boten kula lenggah nang lapangan ngrumakno bebering Quran pengajian eh wong sing padha nang pengajian wong sing beber Quran kobong kowe setan eh Ah, aja kuwatir eh, momongan kula. Eh, eh wis sanggeni karo Kacantara Jantasena. Wonten nginggil Semar ora bakal leren pono kawan ponok kuwi awas kawan kuwi kanca. Wong kanca, wong tuwa, ya kiai guru bakal ngawasi ndongake kowe, Ger. Lanjutno perjuanganmu, lanjutno lewu satu nang kowe, Ger. Selamat selamat selamat. siji punjul sedasa. Mula mandheka wiladalah menteng kelek tengah dalan bocah buai sawe. Bukaan matamu lekno kupingmu kenalno iki geng candi sari. Sapa kowe? Supardi. Kowe ketua panitiane bocah nom-nom korek. Yo! ora tedeng aling-aling aling-aling tak tedengi tak akoni pancen aku panitiane bela dalah <laughs> suke kendel bondo wani kita kita ibu cah wano urip matamu <laughs> Wene sik kepengin ora balan hmm, berhasil musuh Jerman dina iki minggat balio. Nek kepengin sesuk-esuk iso rasane iki balio. Bali piye? <laughs> aku bakal ngelerenake wong pengajian tak bubarke pengajian eh di jenengmu parti ya wisanggeni parti tandi sari wela dalak gogak limpamu huyup ketemu wela Pendanganku piye? Jotos aku. <coughs> lumayan nganggo jurus apa kowe mau Curus, tendangan tanpa bayangan Wiraldalah enggakku digenjot <coughs> Lardi we ampuh mentedi Aku nek urung ngombe kopi ra kuat aku eh, Sak ngombe kopi isik aku kopi kopine kepahitan lah si cilik gulone kurang bareng ngombe kopi mak biar mataku Bocah iki kowe lah dalah ketok cetok par ya. Ya. suwek-suwek cangkem ombe uyuh ketemu keruk diasmu polomu tak cucuk eh, eh, batinmu Hehehe opine. Parti Weredi. Eh, rocha, rocha, rey, digo, eh, eh, eh. Gusti. Dumene wis kelewat setengah siji. Perang orang nganggo aturan, tak ijek utak aturan dasar gecot iya ning ora ngoten to, Gus. Perang kok kaya ngono kuwi la ilaha illallah. Wis penek salah wong edok mulih cici-cici kok. Aung mulih kersane wong sing lenggah tase kathah. Wong perang kira wayang musuh wayang. Lah kok melu ngantemi sisan. suwek kabeh wayange suwek yo ben wis bathi akeh kok wong ora apa-apa eh lah. eh la ilaha illallah ora kok terus dianggep wis baten nyatane wis wengi kok apa yo nggih kok apa sampun dalu sakmenika donga mawon eh nggih nggih nggih kula dongani kula dongani nanging napa sampun selesai karya panjenengan wis wae temenan yakin soal dolpo dol tak idak matane plotol ndase niki ampun wonten ra. Wis pokoke iki wis wengi kok wae, wis pokoke nek ora mbok dongane iki entek wong arep ngaji karo sapa kowe kok. Mbok aja kaya ngono. Tasih kathah sing bakal nglenggah. Iki mengkih donga mustajabah ki Gus. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mukminin. Glegeken Gus. Wala yazidu dholimina illa khosaro khosaro muga-muga kanthi panjenengan manunggal cipta rasa ora ana perkara sing ora usah ucul sawal selesai nek menawi sampi manunggal ana <laughs> sing turu garak den kaya bayi gedhe cah wong anake kluntungan bapakne melu kluntungan sisan Ya syuting kan gak elas jalan. Wis wis wis wis. Ngono kok gak tegel makan kayane iku cah. La ilaha illallah. Mula to donganano. Wis kiantuk tenan kok wis ora kuat. Ya ya ya wis ya wis ya wis ya wis. Ya, Kanti ber, bersatu kita teguh bercerai kayak kita runtuh mula-mula muga-muga arca kors anak Ranto Sari Korea Selatan dibantu manunggal cipta rasa sedaya masyarakat muga-muga iso dandani deso ngenteng-entengi desa minangka dados pepadang marang umat jagat eh nolo gareng kula mau Petro dalam mo bagus tak saiki padha metu rene Iki bendaramu kareng ono panjulu berkadung. Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, Mak. Eh, lah dalarene, Ger. anak-anak kadang kaneman lan kula Semar Gareng Petruk Bagong Demak Bintoro Samir Naila Khairin Patruk Mabago aki cepet ninggal ka nglakoni kabecikan ninggal ka alan amar makruf nahi mungkar kanthi dasar bebering Quran pengaosan santunan anak yatim donga ingkang keberkahan eh kanthi sedekah kanthi aweh mangan sak cokotan kanthi gawe senengi wong pirang-pirang muga-muga kowe kabeh yo ngirwi sanggeni karo kanca-kanca Sena Mas Bapak Supardi lan sak kanca-kanca kabeh kaparingan keberkahan ngluberi wong sak purwa dadi mriki tambah dawa gampang rezeki Allahumma monggo sami ndonga sareng-sareng Sakderengipun maus istighfar, muga-muga dosa kula penjenengan dilebur di ngapura. Astagfirullah. Rabbal baraya. Astagfirullah. Minal khotaya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim ya Allah, ya Allah. Ngapura ya Allah. Rabbana tulana husana wa ilam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama wa yukafi wa yudah ya Allah ya Rabbana alhamdu kama yang tabir jalalika wa sultani Allah ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur amsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah ja'alna bil imanil kamilin wa li salatil habibin wa li ba'ra'il mu'adin wa li sakati fa'ilin Wali hajan hajan maburin waj'alna min ibadika sholihin barokah ilmina barokah rizkina barokah umurina ya Allah Allah ya ma yasir ya la tu asir inna dalika ala Allah yasir ya yam yasir kuli asir yasir lanakul asir fa inna kaisra asir alaika yasir ma yaman la yahtajul al bayani wa tafsir atas naulaka kafir kanikmal ni'mal maula wa nasir gufronaka robbana wa ilaikal masir Amin. amin ada ini. Wa takilnal jannah ta'ala sahari Sahabatil basir wa nadir Rahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah salim koryatina baldatina Indonesia Min afaditi wa dunia wa akhirat Al baldatina Indonesia Baldatun toyibatun warabul wabur Al masil makosidi keluarga besar Anak rantau Sandi Sari Korea Selatan Setuyo ingkang sami lenggah hasil makosidana jal Baroka barokah ilmina barokah rizkina barokah umurina ya Allah kamu mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata Minkuli idmin wal ghanimata min kulli birin wal fauza bil jannati wa najatan minan wa marzukna zarotal maqa wal madinah Allah marzukna zarotal maqa wal madinah marotan ba'da marotin birohmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa al jannata ma'al abrar ya Allah ya Jazakallah ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah karena Iya karena iya, na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal An an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sekedhik muga enten barokah sedaya salah nyun pamunten ingkang sakata sugeng kondur sedaya sehat waras panjang umur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh